Korreskales katalanez korrika nahi du, Euskal Herrian, Euskalaren alde antolatzen den korrika eredu hartuta, prekalitatearen kontra korrika bat antolatu dute Euskal Herriko herrialde katalanetako eta Estatu Espainialko hainbat eragilek. Ilaren emezortzian bilbotik abiatuko da. Bidazo eskualdean, hainbat herri mugimendu alderdi politiko, sindikatu eta elkartek ekimenarekin bat egin dute. Iker prekaretataren kontrako korrikaren sustengo taldeko kidea ba, telefonikako eta mobistaren kontrako hasi zuten borroka ja da baino lehen, ba, bizi eh, zituzten balitza perkarien gatikan, eta borra artikulatu zen mugimendu oso berezi bat gure ikuspuntutik an, pues, batu zituelako alde batetik kan kontrata, baina beste alde batetik ere bai, ba, Bartzelona inguruan zeuden eragile politiko, sindikal, herri mugimendu eta barre eta barrak, ez? Eta hor sortu zen konglomeratu bat, dituzitzaiona, marea urdina, esan duan bezala udatik, udati, udatik, udabaino lehen, eta ba, borroka bat e, ba, Kataluniatik aparte zabaldu zena bai estatu espainolera eta mundu mailako beste sektore bat, e, beste lurralde batzuetan ez. Mundu mailako transnazionalei aurre egiteko beste sujetu, borroka sujetu bat jarri zuena mai gainean ez. Eta ba, bueno, borroka luzea izan zen, hori bukatu egin zen, baina esperientzia horren positiboa izan zen ez, ba, pentsatu zuten e, eh, prekaritateren kontra borrokatzen jarraitu bat zela ez. Eta bueno, osnarketa prozesu baten ondoren zantzuten, bueno, sortu behar duguna da, erresistenzia kutsa bat, eta prekaritatearen aurka aur, aur, aur, borroka gehiagoak ere ospozeko eta orduan esan zuten, bueno, ba, ingo dugu, ba, nik pentsatzu dut erigual Euskal Herrian dagoen eredu herri jarraiki, ba, korrika bat. Eta ingo du korrika bat alde batetik esan bezala, erresistentzia kutsa e, hori, ba, diru gero egon daitezken borroka gozpotzeko, eta gero beste, bestera batean, ba, pasatuko den herrietatik, ba, prekaretataren kontrako borroka ere e, puztutzeko, ez? Mhm. Prekaretataren kontra batzea beharrezkoa delakoan, Ondarribe eta Irunen atxikimendua jaso du korrika prekarioa mugimenduak. Hori dela eta ostegun hontan gure kabuzala hil dokumentalaren proiektzio antolatu dute, arratsaldeko zeitardietan irungo lakasita gaztetxean. Larun batean prekarietateari nola aurregin izenburuko hitzaldia izango dago izeko amaiketan irungo ordanebia plazan. Boste ardietan prekaretatearen aurkeko borroken txangoa antolatu dute, irungo amasantalen adinakoen erresidentziatik abiatuko da. Eta hilaren amaseian asteartearekin TTIP-ari buruzko itzaldia izango da, arratsaldeko zazpiretan irungo azia kultura elkartean.